بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إكي ونوسيك وتريكم نموجة من شهر الله المحرم مواكو الف موجة من أربعين نسابة تكي وقت كمجي ولامو نسأل الله أن يعز أهلها بالإسلام والسنة katika muhadhara ambao umepewa maudhu ya taatu ulati al-umur kuwatii viongozi na kadhalika ndani yake ikawekwa uharamu wa maandamano katika Uislamu maudhu ambayo mara nyingi wakizungumzia ahli sunna salafiyun hutupiwa tuhuma mbalimbali, wakaitwa vibaraka au wametumwa, wafanyia kazi, viongozi. Lakini kabla sijaanza kuizungumzia hii maudhui, nataka niseme kuwa hili suala la kuwatii viongozi na uharamu wa kutoka nje ya taa ya viongozi maadamu hawajakuamrisha maasi ni msingi katika misingi ya dini ya Uislamu na sisi tulizungumza kwa kuwa ni dini na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na hakuna yoyote katika wanasiasa au viongozi fulani wametushawishi sisi kulizungumzia hili wala hao viongozi wenyewe ukiwauliza mimi hawanijui nikwambia yule wamjua hawanijui na hata siku moja tujaenda kuogotia mlango na kuwaambia kuwa tutaka hiki ama kile lakini maadamu haki hii wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala wamepewa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam basi sisi hatuna budi isipokuwa kutii na kujisalimisha kwa amri ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam na viongozi tutawaheshimu kama vile tulivyoamrishwa na dini yetu kwa ni jambo la msingi katika dini wala sio kuwa ndani yake kuna maslah ya kidunia ya aina yoyote ambayo twajikaribisha nayo kwa viongozi fulani kwa mfano tumekuja katika kisiwa hiki cha Lamu sio kama kuna mtu ametuona tukipokewa na kiongozi fulani nje msikitini hapo kuzungumza kwa hiyo tuliza moyo wako hakuna yoyote hapa na msukumo wa kisiasa ama na msukumo wa kimaslahi ya kidunia amesukumwa ili aje azungumze mada hii ha -ha. lakini tumeona katika mujtama wengi katika watu wahadaika wakaingia katika kuchafua amani ya nchi na kuwazungumza na kuwatia dosari viongozi kiasi ambacho limekuwa ni jambo la hatari lakini wengi katika wale wasiojua wanapoambiwa haya maneno hawawezi kuyaelewa hawezi wakati mwingine mtu hataki kuelewa na naogopa aje kuelewa katika wakati ambao haitamfaa kitu kuelewa kwake kwa sisi ni kuwa tuna udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa tumefikisha ama kuwa utafuata ama huyafuati unaoyasema katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah ndiye anayeongoza kwa hilo jambo la kwanza jambo la pili kabla sijaingia katika kuuzungumzia huu msingi ambao pengine baadhi yetu ndiyo mara ya kwanza yao kusikia kumbe hili jambo ni msingi katika dini na wengi katika watu hawaelewi mwanzo nataka ni nizungumzie kwa kifupi tu hii dawa ambayo sisi tunaoifanya ad as-salafiyyah ambayo wengi katika watu huipigia vita kwa kutofahamu nini mwalingania nyi mwalingania watu katika kitu gani sisi tusema kuwa inna as-salafiyyata hiya al-islam huu usalafi ndio uislamu wal islamu huwa as-salafiyyah na Uislamu ndiyo hiyo da'wa salafia na tukizungumzia Uislamu hapa tukusudia al-Islamu al-haqq بمفهومه الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتمسك به أصحابه الكرام تقصدي أولو إسلام وحقي kwa ufahamu wake sahihi vile unavyotakikana ule Uislamu wenyewe ufahamike ule aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wakashikamana nao Uislamu ule masahaba wake watukufu kwa kifupi huwa alislamu asafi naqi ni ule uislamu ambao ni msafi kabisa min shawaibil bid'i wal muhdathat ambao haujaingiliwa na uzushi katika dini na yale walioyazua watu uislamu vile vile ulivyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliyochukua kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wahi aliyoteremshiwa kwa nini tuwaambia watu warudi katika uislamu sahihi sababu ndivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuamrisha wakati zitakapokuwa ikhtilaf zimekuwa nyingi na ndivyo walivyotuhusia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa tuwaige wao kama utangulizi nitasoma maneno ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema man kana mustannan falyastanna biman qad mat yoyote anayemtafuta yule wa kumwiga basi na awaige wale ambao tayari washakufa awakusudia nani ambao tayari washakufa asema ulaika ashabu muhammadin sallallahu alayhi wasallam na wakusudia mimi hapa ni wale masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kanu khaira hadhihi al umma masahaba walikuwa ndio bora katika huu umma waabaraha quluban wa a'maqaha ilman, na hakuna aliyemwema katika nyoyo zao kama masahaba. Na wao walikuwa na kina kipana kirefu zaidi katika ilmu, yani wamebobea katika ilmu ya kisheria. Wa aqallaha takallufan, na walikuwa si wenye kujikalifisha katika dini wakapita mipaka kisha akaendelea kuwasifu kwa sifa kemkemu akasema qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam ni watu ambao Allah amewachagua kusuhubiana na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wa naqli dinihi na akawachagua wao ndio wawe watanukuu hii dini na kuifikisha kwa huu umma fatashabbahu biakhlaqihim wa taraiqihim Ibn Mas'ud akasema basi na nyinyi jifananisheni na tabia zao jifananisheni na njia zao fahum kanu ala alhuda almustaqim kwani hao masahaba walikuwa katika uongofu ulionyoka kwa sisi tuwalingania watu na kuwaambia mautaka uislamu sahihi ni huu waliokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam akawaachia masahaba wake ufuateni sidhani kama kuna muislamu ambaye atateta katika hili sema ah mistaki bwana uislamu huu uislamu unakuja nao mtume sana utakieni hakuna mtu atakataa kwa hiyo hilo ndio sisi tulilingania sasa hili likawa nkosa hili ndio pale ukasikia salafia jadida hakuna jadida wala khaufun alaihim wala hum yahzanun we muovu tu hutaki kuufuata uislamu sahihi kwa unjichagulia we mwenyewe ile njia ya upotofu anulzimukumuha wa antum laha karihun tuwalazimisheni na nyinyi wenyewe mwachukia sasa kama mtu hataki kufuata atakupagaza wewe kila aina ya jina na hawa wanaosema maneno kama haya wana wafuasi wao huko nyuma kina Abu Jahal Abu Lahab na wengineo walikuwa wakimwita Mtume sallam sahirun majnun kahin shair na wajua wazi yale maneno wanaomtupia Mtume sallam si ya kweli sasa wewe muulize yule anayekwambia maneno haya kwani wamaanisha nini kusema hivyo salafia jadida maana yake nini hawezi kukueleza au watu wa aina gani watumia vitabu gani kiongozi wao nani tueleze hizi ni katika mbinu za watu wa batil katika kuwazuia watu wasione ile haki na hili ni jambo baya sana wayasudduna an sabilillah wazuia watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa tunachokilingania sisi si kitu kipya bali twawaonya watu ikiwa hii njia wataiwacha basi ni lazima wataangukia katika upotofu wapende wasipende يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية na maneno mazuri yasema hivi yasikilize makini kisha nitakuwa nishatanguliza utangulizi wa mwanzo فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط شيخ الإسلام asema فكل من أعرض عن الطريقة السلفية yoyote anayepuuza akaiwacha hii njia ya salafia hii annabawiya ambayo ni ya mtume sallallahu alaihi wasallam alilahia au sharia alilahia ya kisheria aliyoiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala fainnahu la budda an yadilla wa asema hana budi huyo mtu atapotea na atakuwa ajigonga gonga katika yale anayoyasema na atabakia wayabqa fil jahli almurakkab au albasit na atabakia katika ujahil jahil murakkab ni mtu ambaye hajui lakini aona ajua kwa ashindana na wanaojua lakini ya maskini hajui na kuna aljahil basit yani mtu hajui lakini ukimsomesha iweelewa iwafuata hii kila mmoja wetu yuko ndani yake hakuna mtu anayejua kila kitu hili sijui nimejua nafuata lakini usiingie katika yule jahil murakkab kiingereza labda nikisema murakkab ni kitu kiko concentrated yani wewe una ujinga lakini uko concentrated naelewa yani uko zaidi ule ujinga kwa nini kwa sababu hujui lakini waona wajua na hili wamezama wengi katika watu kwetu leo ila dini ya Uislamu kila mmoja aona aijua si mmefahamu eh katika katika mambo yote isipokuwa Uislamu yani naweza kusema hivi nitawapeni mfano muelewe Ukitaka kujua kuwa wengi katika watu waingilia mambo bila ya kujua, wewe angalia mwanzo katika mambo ya kidunia. Kwa mfano, wewe una sahibi yako msikitini, mwaswali pamoja, wamjua huyu bwana hakusoma, maskini shule pia hakumaliza. Kisha siku hiyo waenda hospitali, wamkuta yeye ndio daktari, ankaa pale mbele, ataka kukutibu wewe na wewe wamjua ndani nje msahibi yako wajua huyu hakusoma hana udaktari anaojua wala chochote lakini amekaa pale ataka kukutibu wewe ukifika mwanzo kama hivyo mnavocheka utacheka fahamu wallahi alazim utacheka haya muulize kwa sababu msahibi yako haya alianzaje haya lini daktari sio kwa nini wewe wakataa akutibu kwa sababu hujamuona kuwa ili jambo amelisomea wewe unsomea wapi mimi nakujua ni mwenzangu sasa vipi ulifikia hapo ukaenda wakataa sio sasa hili ni jambo la kidunia lakini katika dini waweza kumwona mtu hajawahi kukaa chini kusoma wala habari hana na jambo la kujishughulisha na ilmu lakini akivaa kanzu na kofia nzuri tu tena ile ya kiamu kuna zingine uzwa ghali zile akavaa akavaa na kizibao khalas Sheikh fulani na si ajabu akaulizwa na wewe waitwa nani mimi ni Sheikh fulani kajiita yeye Sheikh mwenyewe sasa la kushangaza liko wapi wale wanaomfuata si mwamjua kuwa huyu hayumo sasa mbona mwamfuata sasa hapa ndio kukaingia wale walio na jahl murakkab wakaingia katika hili jambo wakawa maskini wao pia wakiona ah kumbe watu waamini kama mimi msomi wakawa wazungumza kwa jura na ujasiri katika mambo ambayo hawana ilmu nayo sasa leo kizungumzia kwa mfano sasa hivi kuhusu kuwatii viongozi na maslahi yaliyomo ndani yake wako katika wazo bwana atuambia nini hapa kwani nini bwana dini dini yasema hivyo ah, sasa wacha tuwarudishe miongoni mwa misingi ya hii da'wa yetu tunaolingania ni kuwalingania watu kuheshimu nchi na kuwaheshimu viongozi wa nchi kwa sababu yale maslah yanayopatikana ndani ya kuwatii viongozi ni makubwa mno si ya kidunia si ya kiakhera ni maslaha makubwa mno kuliko mimi na wewe tunavyofikiria